Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մայիսի 6-ն է, տարվա 126-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 319 թվականին Արաքյալի հավասար Սուրբ Նինոն կնքեց Վրաստանի արքա Միրյանին եւ նրա պաշտոնյաներին։ Ուղափառությունը դարձավ Վրաստանի պաշտոնական գրոն։ 1833 թվականին Միացյալ Նահանգներում արտադրվեց առաջին պողպատե գութանը։ 1835 թվականին լույս տեսավ ամերիկյան New York Herald թերթի առաջին համարը։ 1840 թվականին շրջանառության մեջ մտավ առաջին փոստային նամականիշը Սև Պեննին։ 1872 թվականին Անգլիայում հիմնադրվեց ֆուտբոլի գավաթը։ 1908 թվականին Ռայթ եղբայրները 3 տարվա ընդմիջումից հետո նորից սկսեցին թռչել։ 1910 թվականին Գևորգ 5-րդը դարձավ Մեծ Բրիտանիայի, Միացյալ Թագավորության եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի արքան։ 1914 թվականի այսօրը Բրիտանիայի լորդերի պալատում մերժվեց կանանց ընտրության իրավունք տալու նախագիծը։ 1918 թվականին ավարտվեց Դոմինիոնի աստղաֆիզիկական աստղադիտարանի կառուցումը Վիկտորիա քաղաքում։ 1937 թվականի այսօրը Նյու Յորքի մոտ Լեյքհորսթում աղետի ենթարկվեց գերմանական Հինդերբուրգ դիրիժաբլը։ 1940 թվականին Ջոն Սթեյնբեքը Պուլիտցերյան մրցանակ ստացավ ցասումի ողկույզներ վեպի համար։ 1941 թվականին Ստալինը դարձավ Ժողկոմխորի նախագահ։ 1950 թվականին 18-ամյա Էլիզաբետ Թեյլերն առաջին անգամ ամուսնացավ։ 1994 թվականի Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Ելիզաբետ II-ը եւ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուଆ Միտերանը մասնակցեցին Ֆրանսիան եւ Անգլիան կապող Լա Մանշ նեղուցի տակով անցնող թունելի հանդիսավոր բացմանը։ 2012 թվականի այս օրը կայացան Հայաստանի Հանրապետության 5-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրությունները։ Այս օրը ծնվել են 1856 թվականին բժիշկ, հոգեբան եւ հոգեբույժ հոգեվերլուծության հիմնադիր Զիգմունդ Ֆրեյդը 1856 թվականի Արկտիկայի ամերիկացի հետազոտող Ռոբերտ Էդվին Պիրին 18 1868 թվականին ֆրանսիացի գրող Գաստոն Լերուն։ 1871 թվականի այսօրն է ծնվել ֆրանսիացի քիմիկոս Նոբելյան մրցանակակիր Ֆրանսուଆ Օգյուст Վիկտոր Գրինյարը։ 1889 թվականին անգլիացի հրատարակիչ, տպագրիչ, պատմաբան եւ տպագրության տեսաբան Սթենլի Մորիսոնը 1904 թվականին անգլիացի հնագետ Մաքս Մալոուենը 1915 թվականի այսօրն է ծնվել ամերիկացի ռեժիսոր ու դերասան Օրսոն Ուելսը։ 1948 թվականի այսօրն է ծնվել հայ քանդակագործ Լևոն Վարդանյանը։ 1961 թվականին ամերիկացի դերասան Ջորջ Քլունին։ Այսօր մայիսի 6-ն է, տարվա ավարտին մնաց 239 օր։